Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom travanje 1924. godine u Dženovi sastali su se ministri vanjskih poslova 30 europskih zemalja i britanskih dominiona. Tema konferencije ekonomska obnova srednje i istočne Europe i poboljšavanje odnosa između europskih zemalja i sovjetske Rusije. Ambiciozno zamišljeni pregovori završili su neuspjehom. Belgija i Francuska inzistirale su na potpunom vraćanju predratnih zajmova koji su dani carskoj Rusiji, te na vraćanju imovine oduzete stranim bankama i tvrtkama. Na konferenciji u Dženovi izaslanstvo Njemačke pokušalo je pokrenuti pitanje plaćanja velike ratne odštete koja je nametnuta mirovnom konferencijom u Versaju kojem je okončan Prvi svjetski rat. I taj pokušaj nije dao rezultata. Ali konferencija nije bila potpuno neuspješna, barem nekada je u pitanju Njemačka i Sovjetska Rusija. Nakon ponoći 16. travnja 1922. na vrata hotelske sobe u kojoj je bio njemački ministar vanjskih poslova Walter Rathenau pokucao je Ago von Malcan, direktor ruskog odjela Ministarstva vanjskih poslova. On je svom ministru rekao da je Narodni komesar za vanjske poslove Sovjetske Rusije, Georgi Čičerin, pozvao njemačko izaslanstvo da se sastane s njim u Rapalu, gradiću u blizini Dženove. Ratenau je otišao u hotelsku sobu u kojoj je bio njemački kancelar Karl Josef Wirth i dvojec je dugo razgovarao o tom pozivu. Na koncu je odlučeno da Ratenau ode u Rapalo i odigra, kako je rečeno, rusku kartu. Howard Zahar u knjizi Ubojstvo Europe ovako opisuje rezultate tog sastanka u Rapalu. Njemački i sovjetski državnici sastali su se poslje podne 16. travnja 1922. godine. Do 18.30 započeli su Rapalski sporazum. Dokumentom je ugovoreno međusobno odustajanje od zahtjeva za ratnom odštetom i troškovima, početak međusobne trgovine na temelju statusa najpovoljnije nacije i trenutačna uspostava diplomatskih odnosa. Prema tome, sporazum je okončao ekonomsku i međunarodnu izolaciju obje države i omogućio svakoj od tih država značajan novi manevarski prostor u odnosu na zapadne saveznike. Sporazumom u Rapalu jednim diplomatskim potezom dvije do tada izolirane države sklopile su međusobni sporazum i tako prisilile europske sile da razmisle o mijenjanju vanjske politike prema njima. Za Valtera Ratenaua to je bio posebno veliki trijumf. Njegova Njemačka ponovno je postala važan čimbenik u međunarodnim odnosima. Tomu neće donijeti slavu i odobravanje. Već su ga nazivali židovskom svinjom i defetistom. Sada je on za ultradesne krugove Njemačkoj postao i izdajnik i bolševički agent. Walter Rathenau rođen je 29. rujna 1867. godine u Berlinu. Bio je sin Emila Rathenaua, osnivača koncerna AEG. Studirao je filozofiju, kemiju, fiziku i strojarstvo u Berlinu i Strasburu. Doktorirao je 1889. Uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, Walter Rathenau bio je na čelu očevog koncerna. On je uvjerio carsku vladu da je potrebno osnovati odjel za ratne sirovine, on je bio i prvi čelnik tog odjela. Na tom je mjestu odigrao ključnu ulogu u izgradnji njemačke ratne privrede. Nakon rata Walter Rathenau odigrao je ključnu ulogu i u osnivanju liberalne njemačke demokratske stranke, koja je prihvatila suradnju sa socijaldemokratskom strankom Njemačke ili SPD-om. U svibnju 1921. godine kancelar Karl Josef Wirth, političar katoličke stranke centra, pozvao je ratenaova da prihvati mjesto ministra za obnovu. Krajem siječnja 1922. Ratanao je dobio mjesto ministra vanjskih poslova. Do tada su ultradesničarski krugovi već počeli planirati Ratanaovo ubojstvo. Howard Zahar piše. Kasno u svibnju kancelar Virt primio je u posjet papinskog nuncija monsinjora Eugenija Pačelija. Kasnije će on postati papa Pio XII. Virt je kasnije grofu Hariju Kessleru dao ovu verziju tog razgovora. Pačeli me jednostavno i trijezno u nekoliko rečenica obavijestio da je Ratenauov život u opasnosti. Nisam ga mogao propitivati, razgovor je održan u potpunoj privatnosti. Tada je sam Ratenau pozvan. Preklinjao sam ga da prestane sa svojim otporom da dobije povećanu policijsku zaštitu, ali on je tvrdoglavo odbio. S mirnoćom, kakvu kod njega nisam vidio, on mi je prišao, stavio obje ruke na moja ramena i rekao – Dragi prijatelju, to je ništa. Tko bi mi naudio? Dvadeset lipnja 1922. godine u 10 minuta do 11 sati automobil koji je vozio Valtera Ratanaova na posao u Ministarstvu vanjskih poslova došao je do Königsaleje gdje je usporio dok je prelazio preko tramvajskih tračnica. U tom trenutku, pored automobila s ministrom, koji je imao spušteni krov, stao je drugi automobil. Što se tada dogodilo, opisuje Howard Sahar. U tom trenutku Ernst Werner Tehov, koji je vozio automobil s ubojicama, zaustavio se pored ministrove limuzine sa spuštenim krovom, naciljao iz blizine pištoljem i ispalio brzini iz pucnjeva. Ratenau je pao unazad. Herman Fischer je tada ustao i bacio u automobil ručnu granatu. Ona je eksplodirala nekoliko trenutaka kasnije, nakon što je vozilo s ubojicama odjurilo. Ratenauov vozač, čudom neozlijeđen, odvezao je automobil do policijske postaje na uglu. Žena koja je svjedočila napadu slijedila je pješice vozilo. Ona je bila medicinska sestra. Uspevši se na stražnje sjedalo, pokušala je zaustaviti krvarenje. Njezini napori bili su neuspješni. U veljači 1919. godine u gradu Weimaru donesen je ustav nove republikanske Njemačke, koja je po gradu u kojem je donesen temeljni dokument nove države nazvana i Weimarska Njemačka. Od početka ta je Njemačka imala ustrajne neprijatelje, ultradesne krugove koji su se uglavnom oslanjali na elitu nekadašnje carske vojske. Jedna od ultradesnih paravojnih jedinica bila je mornarička brigada kapetana Hermana Erharta, koja je predvodila pokušaj takozvanog kapovog puča. Kada je ona raspuštena, iz nje je stvorena teroristička organizacija nazvana Organizacija Konzum. Ernest Werner Tehov i Herman Fischer, ubojice Waltera Ratanaova bili su članovi organizacije Konzul. Ubojstvo uglednog političara, industrijalca i pisca označilo je novo razdoblje u životu Weimarske Njemačke. Ako se može ubiti tako ugledna osoba koja je tako puno napravila za novu Njemačku, gdje je kraj političkim ubojstvima. U 14 godina postojanja Vajmarske Njemačke desne paravojne i terorističke skupine ubile su oko 350 ljudi. Organizacija Konzul izvela je neke od ubojstava najuglednijih političara pored Ratenaua, njezini pripadnici ubili su Matijasa Erzbergera, političara katoličke stranke Centra, koji je potpisao primjeri u Prvom svjetskom ratu. Oni su i bacili kiselinu u lice Filipa Šajdemana, prvog kancelara Nove Njemačke. Nisu jedino nasilje terorističkih skupina i paravojnih odreda potresali temelje nove države. Te 1922. godine, kada je ubijen ratenau inflacija koja je bila prisutna u Njemačkoj od početka Prvog svjetskog rata prerasla je u hiperinflaciju. Edgar Josef Feuchtwanger u knjizi Od Weimara do Hitlerove Njemačke 1918-1933 piše.

U srpnju se dolar mogao kupiti za 439,22 marke, ali je u prosincu koštao 7589,27 maraka. Bio je to porast od 1539%. Daleki uzrok inflacije bio je u ratnim zajmovima kojima se financirao Prvi svjetski rat. Ali nakon izgubljenog rata, inflacija je postala još veća zbog golemih troškova ratne odštete. Hiperinflacija će uzeti nevjerojatne razmjere kada su 1923. godine francuske i belgijske trupe okupirale Rur zbog zastoja u plaćanju ratne odštete. Njemačke vlasti pozvale su tada radnike i službenike u Ruru da prestanu raditi. Država je na sebe preuzela trošak isplate njihovih plaća. To je dovelo do toga da je njemačka marka gubila na vrijednosti iz minute u minutu. Erik Weitz u knjizi Weimarska Njemačka obećanje i tragedija piše. Rezultat je bila divlja eskalacija cijena. Reichsbanka je izdavala papirnate novčanice u sve većim denominacijama. Konačno je 2. studenog 1923. izdana novčanica od 100.000 milijardi maraka. Krajem tog mjeseca marka je dostigla nevjerojatan tečaj od 1 dolar za 4200 milijardi maraka. Njemačka sveta valuta postala je bezvrijedna. Ušteđevine skupljene godinama nestajale su za nekoliko mjeseci. Preživljavanje je bilo nevjerojatno teško. Ujutro bi štruca kruha koštala 20 tisuća maraka. Do sumraka njezina bi cijena porasla na 5 milijuna maraka. Radnici su dobivali plaću dva puta na dan. U restoranima bi cijene ručka rasle dok su ljudi jeli taj obrok. U tako nevjerojatnoj situaciji skupina mladih intelektualaca, filozofa, ekonomista, sociologa i psihoanalitičara pokušavala je stvoriti novu teoriju koja bi objasnila svijet u kojemu su živjeli – Svijet u kojemu komunistička revolucija nije uspjela u njihovoj Njemačkoj, već u nerazvijenoj Rusiji. Svijet u kojemu su radnici podržavali i komunističku partiju Njemačke, ali i radikalne desne skupine poput tek nastale nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije. Ali kako u Njemačkoj u kojoj se cijena kruha u jednom danu poveća skoro 200 puta dobiti novac, ma kako god on bezvredan bio za takvu vrstu istraživanja te teške 1922. ta će sredstva za ta istraživanja ipak doći. Godine 1922. Felix Weil, sin jedinac trgovca žitom Hermana Weila, došao je na ideju da se osnuje institucija koja bi financirala teorijski rad mladih lijevih intelektualaca. Herman Weil emigrirao je oko 1890. iz Njemačke u Argentinu, gdje se obogatio izvozom žita u Europu. Sina jedinca Felixa poslao je na školovanje u Frankfurt, gdje je ovaj doktorirao na temu praktični problemi provođenja socijalizma. Herman je prihvatio Felixovu ideju i 1922. godine odredio je svotu od 120.000 maraka godišnje za rad instituta u ožujku 1923. u aleji Viktorije u Frankfurtu na broju 17 počela je izgradnja zgrade u kojoj će se smjestiti novi institut. 22. lipnja 1924. zgrada je završena i s radom je tako započeo Institut za društvena istraživanja. U povijesti taj će institut ući pod puno poznatim imenom Frankfurtska škola. Najistaknutiji članovi Frankfurtske škole Teodora Dorno, Max Horkheimer, Herbert Markuze, ostavit će velikog traga. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom Frankfurtskom institutu za društvena istraživanja. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Ključno pitanje je zapravo pitanje o samoj naravi marksizma. Marksizam se paradoksalno pojavljuje kao nakana velikog broja teoretika, teoretičarki, aktivista, aktivistkinja i tako dalje, da djeluju na Marksa u tragu. istovremeno marksizam je uopće moguć na osnovi toga što je Marks sa svojim intencijom, sa svojim temeljnom ambicijom doživio golemi neuspjeh jer Marksova pretpostavka koju je samo nekoliko navrata u kasnim tekstovima, nekim pismima e, eksplicirao, nije bila da stvori školu, da bude veliki filozof, interpret, kako se sam u mladim danima još rugao filozofima, nego da stvori konačnu teoriju propasti jedne vrsti svijeta, građansko-kapitalističkog svijeta, dakle jedne povijesne epohe, nakon koje bi revolucijom bio stvoren novi svijet u kojemu zasebna teorija, ni marksizam, ne bi imala smisla. Drugče rečeno, sama činjenica da marksizam postoji dokazuje već od druge internacionale nadalje da s Marksovom temeljnom povijesno-filozofijskom pretpostavkom, dakle sa njegovim shvaćanjem povijesti nešto nije u redu, i onda je počelo krpanje. Krpanje je počelo najprije tako da je druga internacionala u raznim sukobima Kautski, Bernstein, s druge strane radikali kao oni koji su otišli u revoluciju Roza Luxemburg i Karl Lipnecht u osnovi vode spor o tomu što se događa između danas, dakle druge trećine kraja 19. stoljeća i konačnog pobjedonosnog hoda revolucije koji dalje svi vjeruju. I onda se, da bi se nekako osigurali su oni, prije svega Kautski, Bernstein i ostali, ne samo teoretici, nego i vođe stranaka i čitavog, kako se dovoljilo reći, radničkog pokreta, uvode se faze, Pa se uvodi socijalizam prije komunizma i tako dalje, što naravno s Marksovim pojmovnim instrumentarijem nema nikakve veze. Kod Marksa je stvar veoma jednostavna. Imate građanski svijet koji unutrašnjim razvojem, sukobom proizvodnih snaga, proizvodnih odnosa i tako dalje, dolazi u poziciju koje ne može po vlastitim pretpostavkama više funkcionirati. Ta pretpostavka je objektivni uvjet za revoluciju koju podižu oni koji su u tom sustavu načelno izrabljivanje stoga toga predstavlja revolucionarnu snagu, to je proletarijat. Revolucija ima kao svoju posljedicu prvu fazu, dakle nižu fazu komunizma i višu fazu komunizma, koji su u kritici gotskog programa kod Marksa 1875. godine jasno ocrta. U veljači 1871. godine u Francuskoj je izabrana nacionalna skupština koja je trebala sklopiti mir s Njemačkom. U Francusko-Pruskom ratu Pruska je porazila Francusku i pruski kralj Wilhelm u Versaju okronio se za cara Ujedinjenog Njemačkog carstva. Njemačke trupe bile su nadomak Pariza. Većinu u skupštini imala je rojalistička struja i u Parizu, gdje su brojne bile snage nacionalne garde sastavljene od radnika dobrovoljaca koji su se borili tijekom pruske opsade Pariza, pojavile su se sumnje da se sprema obnova monarhije. Adolf Thiers, koji je bio na čelu privremene nacionalne vlade, odlučio je razoružati tu nacionalnu gardu. To je 18. ožujka dovelo do oružanog okršaja između garde i snaga vlade 26. ožujka na lokalnim izborima koje je organizirao Centralni komitet Garde pobjedili su revolucionari koji su stvorili vladu komune. Tako je počela sa svojim kratkotrajnim životom Pariška komuna. Za Karla Marksa komuna je bila nagovještaj novog društva. Svoje poglede na nju opisao u svom dijelu Građanski rat u Francuskoj. Jonathan Sperber u biografiji Karla Marksa piše. Marks je korumpiranoj vladi koja je spajala buržoaske liberale poput Tirsa i reakcionarne aristokratske i royalističke poslanike suprotstavio revolucionarnu parišku komunu. Većina njezinih članova bili su radnici priznati predstavnici radničke klase. Njezina vlada bila je predana oslobođenju rada, ekspropriaciji ekspropriatora, komunizmu. Raskidajući s dugotrajnom nevoljkošću da spekulira o budućnosti komunizma, Marks je opisao režim kao slavni nagovještaj novog društva. Cijela centralizirana državna administracija koja je bila karakteristična za Francusku sa svom birokracijom, žandarmerijom, stajaćom vojskom, sudstvom i crkvom bit će ukinuta. Zvučeći poput svog anarhističkog suparnika Bakunjina, Marks je opisao komunističku budućnost decentralizacije i izravne demokracije. Javni život vodit će lokalno izabrane komune, okupljene u savez po cijelom teritoriju nacije. Izabrani službenici bili bi ograničeni voljom onih koji su ih izabrali i podložni trenutačnom opozivu ako se njihove akcije ne bi sviđale biračima. Članovi komune primali bi samo radničke plaće, tako da vlada bude jeftina i porezi maleni. Pariška komuna slomljena je 21. svibnja 1871. godine. Vladine trupe su u slamanju komune ubile oko tisuća njezinih pripadnika. Danjih 38.000 je uhićeno, od njih je tisuća deportirano izvan Francuske. To je bio kraj slavnog nagovještaja novog društva. Na novu se revoluciju trebalo čekati desetljećima. Pokušaj revolucije u Njemačkoj završio je njezinim gušenjem 1919. godine Jedina revolucija koja se ostvarila bila je ona u carskoj Rusiji, nerazvijenoj zemlji na europskoj periferiji. Teodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse svjedočili su propasti revolucije u Njemačkoj, a dobro su znali da je mogućnost za novu svakim danom sve manja. Zato su se odlučili na drugi put. Ništa od toga se nije dogodilo. A pogotovo se nije dogodilo to, kao što je pokazalo se početkom 20. stoljeća, prije točno stotinu godina, da će se nešto kao revolucija zbivati u najrazvijenijim dijelovima svijeta, pa će se ponavljati redoslijed kojim išla građanska revolucija, nizozemska, Velika Britanija, Francuska, pa onda tek Njemačka. I sve je to izazvalo ozbiljnu zbrku, zbog koje su ovi politički aktivni teoretici, ponavljam opet Kautski je tu bio za nekoliko generacija glavna osoba, unosili sve nove i nove potpojmove, cizelirali Marksove pojmove i zapravo ih razvlačili na ideologizirani način. I time nastaje marksizam koji se bavi zapravo opravdanjem sama sebe, odnosno odgovorom na pitanje zašto je revolucija koju smo očekivali evidentno izostala. Marksizam dakle živi od izostalosti revolucije. I to je ono što ga karakterizira svim varijantama. S izuzetkom Lenjina koji ima svijest o tomu da je revolucija na neki način moguća, ali i on sebe smatra samo agentom jednog, rekli bismo, marginalnog dijela, da pače provincijalnog dijela, koji je naprosto iskoristio specifične situacije Rusije, ali će jednog dana, kaže Lenjin u svom zadnjem tekstu, kada na bogatom zapadu pobjedi revolucija, Rusija opet biti zaostala zemlja na kraju svijeta. Svi ostali, dakle, pokušavaju pronaći opravdanje zašto nije došlo do revolucije, a Prijelom se u filozofiji kao tradicionalno ključnom aspektu svake ideologije, pa i marksističke, zbiva sa Koršom i Lukačem prije svega, koji osvješćuju da je došlo do promjene u strukturi građanskog bitka, kako bi se to reklo, dakle u strukturi građanskog načina proizvodnje Marksovim riječima, da više ne mogu biti korištene samo klasične teške formule iz prvog i trećeg toma kapitala, opet ponavljam sukob proizvodnih snaga, proizvodnih odnosa i samo zagušenja kapitala i tako dalje, nego se treba baviti nekim drugim pitanjima. Kod Lukača se to pojavlja kao pojam feadringlihung ili postvarenje i Lukač u toj svojoj zaista veoma značajnoj knjizi Povijesti klasna svijesti iz 1923. godine na neki način kao da preliminarno govori iz kategorija koje su poznate kao Marksove tek nakon što su objavljeni takozvani rani radovi, odnosno ekonomijsko-filozofski ili pariški e, manuskripti, odnosno rukopisi iz od 1843. i 44. godine u kojima Marks pokušavajući izići iz sjene Hegla, ne govori u kategorijama kapitala i eksploatacije, govori u kategorijama otuđenja. Na to se nastavlja čitav novi marksizam, tu su posebno važni e, teoretičari Frankfurtske škole. U jednoj riječi ili u razini formule, kritička teorija društva kao što je samo ime iz onog glasovitog programatskog teksta Marksa Horkheimera tradicionalna kritička teorija kazuje, počiva na tomu da se shvatilo da umjesto revolucije se treba sada, u ovoj fazi, baviti kritikom svega onoga što onemogućuje da revolucija uopće bude moguća. Zamisao Feliksa Vajla o kupljenju lijevih intelektualaca koji bi promišljali o daljem tijeku revolucije prvo se uobličila u prvom marksističkom radnom tjednu koji je održan u ljeto 1922. godine u Ilmenau kod Tibingena. Weil je taj tjedan zamislio kao mjesto na kojem se zagovornici raznih smjerova marksizma mogu naći na jednom mjestu i kroz zajedničku raspravu doći do istinskog ili čistog marksizma. Na tom prvom marksističkom radnom tjednu sudjelovali su Georg Lukač, Karl Korš, Richard Zorge, Friedrich Polok, Karl August Wittfogel, Bela Forgaši, Karl Smykle, Konstantin Cetkin, kao i nekoliko supruga poput Kate Weil i Hede Korš. Nakon prvog trebao uslijediti drugi marksistički radni tjedan, ali do njega nije došlo. Felix Weil uspio je svog oca Hermana nagovoriti da da novac za osnutak instituta u Frankfurtu. Weilu se u radu na osnutku instituta pridružio njegov prijatelj Friedrich Polok, sin trgovca koji je nakon povratka iz rata odlučio da se neće baviti obiteljskim poslom i počeo je studirati ekonomiju koju je doktorirao s dizertacijom koja se bavila Marksovom monetarnom teorijom. Polok se pak sprijateljio sa Maxom Horkheimerom, koji će postati najvažnija osoba u povijesti frankfurtske škole. Martin Jay u knjizi Dialektička imaginacija, povijest frankfurtske škole Instituta za socijalna istraživanja, piše. Devet mjeseci mlađi od Poloka, Horkheimer se rodio 1895. u Stuttgartu. Na poticaj svog oca, uglednog tvorničara, Horkheimer je također dobio trgovačko obrazovanje prije nego što je otišao u vojsku. Prihvatio je očev savjet glede poduljih posjeta Briselu i Londonu, gdje od 1913. do 1914. boravio zajedno s Polokom učeći francuski i engleski. Međutim, nikada Horkheimer nije pokazivao da su njegova zanimanja isključivo zanimanja jednog ambicioznog poslovnog čovjeka. Očiti dokaz čini niz romana, doduše neobjelodanjenih, koje je napisao u ovom razdoblju života. Nakon 1918. potražio je discipliniranije intelektualno školovanje na istim sveučilištima koje je pohađao Polog. Na početku se bavio psihologijom, djelujući pod vodstvom geštaltista Ademara Gelba, ali je promijenio područje zanimanja kada je u Frankfurt stigla vijest da je usporediv znanstveno-istraživački projekt na kojem je on sam radio već bio dovršen drugdje. Novo područje bilo je filozofija, a novi mentor Hans Cornelius. Zgrada Instituta za društvena istraživanja izgrađena je u Aleji Viktorije u Frankfurtu. Njezin arhitekt bio je Franz Reckl. Zgrada imala knjižnicu od tisuća knjiga, čitaonicu od 36 sjedala, četiri sobe za seminare i 16 manjih radnih soba. Prvi direktor instituta bio je Karl Grünberg, inače profesor filozofije i prava na Bečkom sveučilištu. Oni pokušavaju, kao što sam malo čas rekao, utemeljiti materialističku kritičku metodu koja će osigurati da se prodere kroz sve ove naslage koji su se razvile u društvu ili društvima, a koje onemogućuju da se revolucionarni potencijal u koji oni dalje načalno vjeruju, realizira. Tu ima ljudi koji su disciplinarno gledano ekonomisti, najviše ima filozofa, onih koji će se kasnije proslaviti kao kulturni teoretičari i ljudi koji su vezani psihoanalitički pokret, jer ono što je bilo veoma važno jest da se pokazalo kako je psihoanalitička škola od Freuda sa svim mogućim granama, rukavcima i tako dalje, rekla nešto ili mogla nešto reći o tomu zašto se svijest masa, to je klasični termin koji partije koriste, ne razvija na način koji se očekivao, najme da mase prigrle marksističku ideologiju. Dakle, oni pokušavaju interdisciplinarno, iz ekonomije, iz filozofije naravno, iz psihoanalize, iz sociologije, iz povijesti, iz kultur kritik, dakle kritike kulture, izvuči kategorijalnu pretpostavku za kritiku društvenih odnosa koja bi omogućila da se kroz njih prođe. Dakle, oni vide kritiku na neki način kao prethodnicu revolucije. Kao što su prije njih prosvjetitelji uveli skepsu, dakle dvojbu nasuprot religiji, da bi, kako su oni rekli, razgrnuli mrak koji je vjera nametnula čovječanstvu i unijeli svjetlo, prosvjetljenje, iako je sama religija o tom govorila, oni smatraju da religija to lažno tvrdi. Tako sada na nešto radikalnoj varijanti kritički teoretici umjesto dvojbe uvode korak dalje, dakle kritiku, to znači pokušaj takvog vrednovanja zbilje da se iz nje vidi put van. Kritike Tehne u tradicionalnom značenju ne znači ništa drugo nego vještina prosuđivanja, ocjenjivanja. Dakle, ja dajem vrijednostni sud o nečemu. Kako bih to nešto što sam kritički ocijenio u ovom kontekstu osnovne nakane kritičke teorije, razvrstao na one pojave, ona bića, one fenomene i pojmove koji omogućuju napredak uspoznaj, rekao bih Hegel, ovdje taj napredak znači uspoznaj o mogućoj revoluciji, koja je sad nemoguća, i one koji to onemoguće protiv kojeg se treba na neki način angažirati. Godine 1927. Karl Grimberg doživio je prvi u nizu srčanih napadaja. Kako mu se zdravlje pogoršavalo, postalo je jasno da on više neće moći upravljati institutom. Kao vršitelj dužnosti direktora, prvo ga je mijenjao Friedrich Pollock, a onda je 1930. na čelo instituta došao Max Horkheimer. S njegovim dolaskom na čelo instituta počelo je najplodnije stvaralačko razdoblje Frankfurtske škole. Ona se do tada već i popunila ljudima koji će postati njezine glavne zvijezde možda najveći od njih, postaće Theodor Wiesengruda Dorno. Martin Jay ovako opisuje mladoga Dorna. Ovaj najmlađi među lučonošama Frankfurtske škole rodio se 1903. u Frankfurtu. Otac mu je bio uspješan asimilirani židovski veletržac vinom, od kojeg je Dorno naslijedio smisao za finije stvari u životu, ali veoma mali interes za trgovinu. Čini se da je majka imala dubljeg učinka na njegova konačna zanimanja. Bile je kći njemačke pjevačice i francuskog oficira, čiji korzički izvorno dženoveški preci objašnjavaju talijansko prezime Adorno i prije uda je slijedila velike uspješnu karijeru pjevačice. Njezina sestra, koja je obitavala kod Wiesengrundovih, bila je i sama poznata koncertna pijanistica koja je pratila glasovitu pjevačicu Adelinu Pati. Na njezin poticaj mladi Tedi prihvatio se glasovira i studirao skladbu kod Bernharta Seklesa. Adorno, koji je uzeo prezime svoje majke, završio je filozofiju na Getovom sveučilištu u Frankfurtu, ali njegova prava strast bila je glazba. Godine 1924. sreo je skladatelja Albana Berga na Frankfurtskom festivalu sveopćeg njemačkog glazbenog društva – i bio je zadivljen fragmentima Bergove još nedovršene opere Vocek. Adorno je Berga slijedio u Beč i tamo je bio njegov učenik kompozicije. Kada se nakon tri godine boravka u Beču vratio u Frankfurt, bio je primljen u debatni klub, čiji su članovi bili i Polok i Horkheimer. Tako je Adorno ušao i u krug suradnika instituta. Horkheimer je u dobi od samo 35 godina 1930. postao vršitelj dužnosti direktora instituta. Službeno je direktor postao sljedeće godine. U rujnu 1930. na općim izborima nacionalsocijalistička njemačka radnička partija pod vodstvom Adolfa Hitlera povećala je broj mjesta u Reichstagu sa 12 na 107. Nepune tri godine kasnije nacisti će doći na vlast. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Čitava ljevica se u tom trenutku, to znači u 30. godinama nakon krize, bavi e, krizom kapitala i krizom liberalnih institucija. Pokazalo se od onda do danas i to je ostao problem dobrog dijela ljevice, recimo danas koja to ne shvaća, da se ljevica u tih 80 90 godina nalazi pod istim uvijek pritiskom. Da se opredijeli za kritiku liberalizma, riskirajući da time pomaže radikalno desnom, recimo nacifašističkom rušenju tih institucija, ili na kritiku fašizma u formi antifašizma sa svim varijantama, koja onda čini ljevicu nužno okrenutom suradnji sa liberalima. Drugi svjetski rat je završio pobjedom koalicije komunista i liberala, najgrublje e, ideologijski govoreći, koji su ocijenili da su jedni drugima u NATO svim pričama, recimo Churchilla o komunistima i tako dalje, ili Staljina o kapitalistima, da su jedni drugima mnogo manje neprijatelji nego što je nacizam, fašizam, e, japanski militarizam neprijatelj njima, odnosno opstanku čovječanstva. Problem je dakle za u sljedećem oni iz jednog koliko god zaoštrenog, normalnog stanja, doslovce preko noći, na zaprepaštenje više manje svih, padaju u potpuno jednoznačno izvanredno stanje, koje nije samo izvanredno u smislu Karla Šmita ustavnih promjena, odnosno koncentracije vlasti u jednoj osobi i mogućnosti da se volja iskaže u punini, kako bi rekao Šmit, nego veoma brzo postaje jasno da je to izvanredno stanje u egzistencijalnom smislu, dakle stanje kojem se radi o glavi o glavama milijuna ljudi, a među prvima o glavama ljudi koji su već prononsirani ljevičari i koji će zbog toga biti posebno ugroženi. Dodatak na kojem desna interpretacija frankurske škole veoma često interpretiraju tomu da je velik broj, dominantan broj suradnika frankurske škole bio židovskog podrijetla. Što i danas desnica navodi kao argument zašto ih treba suspektno tretirati, ali koji je tada značio da doslovce nema puno prostora za kompromise, za eventualnu mogućnost da se utihne pa će se nekako preživjeti, jer veoma brzo postaje jasno u roku od nekoliko mjeseci koliko je to sve skupa što se događa životno opasno. Max Horkheimer u dijelu Impotencija njemačke radničke klase objavljenom 1932. godine tvrdio je da će se podjela između socijaldemokratske partije Njemačke, SPD-a i komunističke partije Njemačke ili KPD-a još produbiti, jer su kvalificirani zaposleni radnici glasali za SPD, a nezaposleni radnici za KPD. Rascijep na ljevici značio je izravnu korist za naciste, kao i za građanske stranke koje su smatrale da se s nacistima može surađivati očekivati. Nacisti su i sjajno koristili situaciju u Njemačkoj. Velika ekonomska kriza koja je počela 1929. burzovnim krahom u Njujorku brzo je došla u Njemačku. Zemljom je u vrijeme velike ekonomske krize vladala koalicija koju je predvodio kancelar Heinrich Brüning. Ona je vladala na temelju članka 48 ustava koji je davao izvanredne ovlasti predsjedniku Njemačke feldmaršalu Paulu von Hindenburgu. On je odlučio da će Brüningova vlada vladati iako nema parlamentarnu većinu. SPD je htio biti razumna opozicija i surađivao je s vladom. Tomu nije donijelo veliku popularnost. Već na izborima 1930. oko 10% tradicionalnih glasača SPD-a prešlo je nacistima. Na izborima su komunisti također povećavali broj zastupnika u parlamentu. Godine 1930. povećali su iz 57 na 77. Komunisti su otvoreno ratovali s SPD-om, nazivajući ih zbog suradnje s vladom socijalnim fašistima. Na ulicama njemačkih gradova SS i SA odredi paravojne formacije nacističke stranke vodili su ulične borbe s pripadnicima komunističke stranke. Teror nacista brzo se proširio i na druge građane. Jedini od članova Frankfurtske škole koji je imao iskustvo u borbi s desnim snagama bio je Herbert Marcuse. Martin J. piše. Markuze se rodio 1898. u Berlinu, poput većine članova instituta u obitelji imućnih asimiliranih židova. Nakon vojske koje služio u ratu, jedno kratko vrijeme bavio se politikom u vojničkom vijeću u Berlinu. Godine 1919. napustio je socijaldemokratsku partiju koja je pristupio 1917. u znak protesta da je izdala proletarijat. Nakon neuspjeha Njemačke revolucije potpuno je izišao iz politike, otišao je studirati filozofiju u Berlinu i Freiburgu, gdje je doktorirao 1993. s tezom o kinšti romanu, romani u kojima ključnu ulogu igraju sami umjetnici. Idućih šest godina okušao se u prodaji knjiga i nakladničkom poslu u Berlinu. Vratio se u Freiburg 1929. gdje je studirao kod Husserla zajedno s Heideggerom, Obojica su imali znatnog utjecaja na njegovu misao. Markuze se nakon propasti revolucije i pogubljenja vođa Spartakovog pokreta Karla Limnehta i Roze Luksemburg posve povukao iz politike i posvetio se filozofiji. Ta će karijera prestati početkom 1930. godina. Njegov kolega Martin Heidegger, koji je slavljen kao novi kralj filozof Njemačke, postaće simpatizer nacista i 1933. nakon dolaska nacista na vlast bit će odabran za rektora sveučilišta u Freiburgu. Dakle, dospjeće nacista na vlast znači A, naravno šok kao za sve druge, znači B, veoma brzo potvrdu radikalizma njihove teorije koja je do tada bila smatrana previše oštrom u odnosu na liberalni kapitalizam, pri čemu većina od njih zapravo do 1932. godine nije objavljivala značajni rado, većina njih su bili rođeni negdje između 1895. kao Horkamer do 1903. kao Adorno, dakle tih 7-8 godina bili su mladi ljudi, radili su nekakve svoje doktorske i druge radove. a Dorno još u vrijeme dolaska nacizma na vlast sam sebi mora odgovoriti na pitanje želi li biti skladatelj, pijanist, glazbeni teoretik ili filozof, sociolog i tako dalje. On sve te karijere prati i nastupa u raznim verzijama. Međutim, tu ih je opet na neki način usmjerila i radikalizirala ta cezura koja nastaje dolaskom Hitlera na vlast. Dakle, oni su doživjeli šok, doživjeli na neki način potvrdu svojih pretpostavki koje uglavnom još nisu obličene, ali će uskoro biti obličene i istovremeno osjetili potrebu da to što je bila lokalna frankfurtska njemačka teorijska ambicija postane nešto šire koje se bavi sudbinom čitavog svijeta kao kapitalističkog svijeta ugroženog radikalnim, nezakonitim sinom tog kapitalizma, to je nacizam, fašizam. Najugledniji teoretičar koji je bio vezan uz rane godine Frankfurtske škole bio je Walter Benjamin. On je rođen 15. srpnja 1892. godine u Berlinu. Kao i većina pripadnika Frankfurtske škole, rođen je u imućnoj židovskoj obitelji. Studirao je filozofiju u rodnom gradu, Freiburgu, Minhenu i Bernu. Skrasio se u Berlinu 1920. gdje je počeo raditi kao književni kritičar i prevoditelj. Pokušaj stvaranja akademske karijere završio je kada je sveučilište u Frankfurtu odbilo prihvatiti njegov doktorski rad podrijetlo njemačke tragične drame. Djelo je bilo previše nekonvencionalno za sveučilište. Do 1933. i dolaska nacista na vlast, Benjamin je napisao niz eseja i kritika koji su dali originalne uvide u polju književne kritike, teorije, likovne umjetnosti, filma, masovnih medija, fotografije i povijesti. Stuart Jeffries u knjizi Grand Hotel Bezdan, životi frankfurtske škole, ovako opisuje Benjaminov pogled na povijest. Za Benjamina povijest nije, riječi Malana Beneta, jedna vražija stvar za drugom, samo niz događaja bez smisla. Narativni smisao nametnuti je tim događajima, to je ono što čini povijest. Ali nametanje značenja nije nevini čin. Povijest pišu pobjednici i u njihovom triumfalističkom narativu nema mjesta za gubitnike. Iščupati događaje iz takve povijesti, kao što je to Benjamin učinio i postaviti ih u drugi vremenski kontekst ili u ono što je on nazvao konstelacijama, bio je i marksistički čin, ali također i židovski. Marksistički jer je želio razotkriti skrivene zablude i eksploatatorsku narav kapitalizma, židovski jer je bio prožet ritualima žaljenja i otkupljenja. Ono što je Benjamin radio uključivalo je novu koncepciju povijesti, onu koja će raskinuti s vjerovanjem u vrstu napretka koja je za kapitalizam bila neupitna. Nakon dolaska nacista na vlast, Benjamin je odmah emigrirao u Pariz i tamo nastavio s pisanjem. Kada je 1940. nacistička Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluxa, Benjamin se pokušao skloniti prvo u Španjolsku, a onda otići za Sjedinjene američke države. Tomu nije uspjelo. On je bio jedini član Frankfurtske škole koji se nije uspio skloniti pred nacistima. Sudbine pojedinaca teoretika Frankfurtske škole se jako razlikuju. Najteže je prošao Walter Benjamin koji je pobjegao u Francusku, pa kad je Francuska bila okupirana pokušao preći, uspio preći u Španjolsku i onda u jednoj maloj luci na španjolsko-francuskoj granici izvršio samo jer mu idućeg dana prijetilo da bude izručen Francuskoj koja je bilo pod njemačkom okupacijom, to znači da gotovo sigurno ide logor. Svi ostali su se uspjeli na ovaj ili onaj način izvući, imali su neke više ili manje teške trenutke, ali su se u roku od nekoliko godina više manje svi našli u Sjedinjenim državama i razmjerno dobro se smjestili. Ono što je pritom na neki način šokantno jest kad se gledaju njihova dopisivanja iz tog vremena, iz vremena boravka u Americi. Računajući Frankfurtovce plus Brecht, plus recimo Thomas Mann i tako dalje, oni dijele nevjerojatan prezir prema SAD, prema Amerikancima, prema njihovom načinu života. Oni veoma brzo počinju pisati o tomu da tu stvari baš principijalno nisu toliko drukčije od pod navodnicima naše Njemačke kao što smo mislili, da tam politički pluralizam i liberalizam nije dovoljan i tako dalje. I doista se s jedne strane pokazuje time jedna vrst, a moglo bi se čak reći nezahvalnosti prema onima koji su ih primili, ali s druge strane to čini njihovu teoriju jačom, obuhvatnijom, univerzalnijom, dakle čvršćom, jer oni uspijevaju u jednom teorijskom vidokrugu uhvatiti bitne elemente i liberalnog kapitalizma i nacionalizma i fašističkog, nacističkog radikaliziranja kao elemente iste pojave glasovita formulacija koja se nalazi u tekstima i kod Markuza, i kod Adorna, i kod Horkemera, i kod Franca Neumana, koji je možda bio najvažniji od političkih teoretika, iz te skupine, jest da zapravo liberalizam i liberalni kapitalizam pripravlja nacizam, odnosno fašizam. Jer je, kako kažu oni u raznim varijantama, liberalna država uvijek bila toliko jaka koliko je trebalo. Dakle, ona se činila od loka nadalje minimalnom državom, ali kad je trebala bila jaka i ona je suzbijala emancipatorske pokrete, koje su za njih još uvijek, naravno, prije svega radnički pokret, i njemu sklični, pobunu mladih i tako dalje. I time zapravo se otvarala slabim bokom prema desnom radikalizmu koji je preuzeo. 13. ožujka 1933. godine nad Frankfurtskom gradskom vječnicom podignuta je nacistička zastava. Istog dana policija je ušla u institut za društvena istraživanja i zatvorila ga. U zgradu instituta uselili su se prvo uredi policije, a onda i udruženje studenata nacionalsocijalista. Većina članova instituta sklonila se u Sjedinjene američke države. Max Horkheimer, koji je dalje ostao na čelu instituta u izgranstvu, pazio je da se u radovima koje je objavljivao institut ne pojavljuju riječi marksizam i revolucija. Bojao se da bi to moglo izazvati reakciju domaćina. Vrlo brzo su Adorno, Horkheimer i njima bliski emigranti počeli kritički promatrati zemlju i kulturu u koju su se sklonili, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Danas se govori o tomu kako je Adorno maltene naslutio Trumpa i tako dalje. E, oni su e, imali onu zaista sretnu okolnost, ovo sretno ne znači da su bili egzistencijalno sretni, su bili izbjeglice, ali ta nesreća im je dala jednu sretnu mogućnost da budu oni koji su outsideri, dakle koji izvana gledaju taj svijet, a opet da žive u njemu, da ga iznutra sagledavaju svaki dan, da idu osim odorno koji to nije nikad radio, u dućan kupovati stvari i da vide što znači samo posluživanje. Recimo, to je jedna takva sitna točka obrata koja postaje pomalo jasna. From u jednom od svojih poznatih radikalnih teorema kaže sljedeće. Čuo sam nekoliko mjeseci nakon što je došao u SAD da u SAD ima 285 tisuća ljudi, mislim da to bio broj, koji se nalaze u ludnicama i svi kažu da je to jako puno. Meni se čini da to jako malo, valjda su ludi, oni svi koji su iznad ludnica, oni koji su ludnicama nisu ludi, meni se čini okolo ljudi da su ludi s kojima razgovaramo. Oni su svi poremećenih vrijednosti, oni nemaju osnovnu kulturu i oni su dezorientirani. Tu je dio Njemačke kulturne tradicije koje u njima djeluje, koliko god bili radikalni kritičari njemačke egzistencije, oni gledaju SAD s pozicije superiorne njemačke kulture, zgranuti nekulturom ljudi koji, Horkheimer piše u jednom pismu, molim vas, nekakve knjižice se prodaju samo postuživanjima, a knjižare nema na 10 kilometara, već je bio u Kaliforniji, od mog stana, kakav je to život. Ispostavljeni su masovnim medijima e, radiju u punom smislu riječi. I tu je prva točka doista fundamentalnog povezivanja sa iskustvom iz Njemačke, kao što je sasvim jasno da totalitarizam ne može biti ništa drugo nego 20. stoljetna pojava, jer naprosto bez radiofonije ili televizije, dakle masovnih medija, totalitarni poredak nije moguć. Jer u najvećem starogrčkom kazalištu možete govoriti pred 16.200 ljudi ako me sjećanje ne vara, a Hitler može, kako kaže Wilhelm Reich, izazvati masovni orgazam radio govorom koji slušaju praktički svi Njemci i sve Njemice. Oni vide slično omasovljenje, efekt omasovljenja u SAD, koji se izvodi manje ideologijski ili gotovo uopće ne ideologijski, ali preko reklama. Dakle, oni vide da se događa isto, a to je uniformiranje egzistencije. Masovna egzistencija se stvara tako da se ljude jedan puta uz političku prisilu u Njemačkoj, drugi puta još efikasnije, bez političke prisile u SAD kao najrazvijenoj državi tog tipa u svijetu ono vrijeme, tjera da budu nevjerojatno jedni nalik drugima, dakle da izgube individualnost 22. lipnja 1924. godine u Frankfurtu u Aleji Viktorija na broju 17 otvorena je nova zgrada Instituta za društvena istraživanja. Projektirao je arhitekt Franz Röckl. Švicarski arhitekt Saša Rösler nazvao je tu peterokatnicu instituta utvrdom znanosti. Za prijatelja Frankfurtske škole kulturnog kritičara Zigfrida Kratzkauera, radne sobe instituta nalikovale su na samostanske ćelije. U tim sobama Max Horkheimer, Teodora Dorno, Herbert Marcuse, Leo Leventhal, Franz Neumann, Erich Fromm, filozofi, sociolozi, ekonomisti, pravnici, kulturni teoretičari, psihoanalitičari trebali su stvoriti novu kritičku teoriju društva koja će dati odgovor na pitanje zašto nije došlo do revolucije koja se trebala dogoditi. Pripadnici frankfurtske škole neće dugo na to pitanje pokušavati odgovoriti u Frankfurtu. Nakon dolaska nacista na vlast morali su bježati iz Njemačke i većina njih je sigurnost našla u Sjedinim američkim državama. Tamo su počeli razvijati teoriju po kojoj će biti poznata Frankfurtska škola. O tome govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. tek čitao Janoš Römer, Emisiju snimio Luka Pavelić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.